Сура Ас-Саджда. Земной поклон. бисмиллахир рахманир Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф Лам Мим. Алиф Лям Мим. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Это писание, в котором нет сомнения, не спослано Господом миров. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون Или же они скажут, он измыслил его. Нет, оно является истиной от твоего Господа, чтобы ты предостерег людей, которым до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они последуют прямым путем. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون Аллах, тот, кто создал небеса и землю, и то, что между ними за шесть дней, а затем вознесся на трон или утвердился на троне. Нет для вас помимо него ни покровителя, ни заступника. Неужели вы не помянете назидание? يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره كان مقداره الف سنه مما تعدون Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете. ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم Таков ведающий сокровенное и явное, могущественный, милосердный. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека из глины. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين Затем создал его потомство из капли презренной жидкости, ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون затем придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность! وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون Они говорят, неужели после того, как мы затеряемся в земле, мы возродимся в новом творении? Но они не веруют во встречу со своим Господом. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون Скажи, ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Если бы ты видел, как грешники опустят головы перед своим Господом. Господь наш, мы увидели и услышали. Пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно. Воистину мы обрели убежденность. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Если бы мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека. Однако исполнится слово мое. Я непременно заполню гиенну джинами и людьми, всеми вместе. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون Вкусите за то, что вы предали забвению встречу с этим днем вашим. Воистину, мы предали забвению вас самих. Вкусите же вечные мучения за то, что вы совершали. انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Воистину, веруют в наши знамения только те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц, прославляют хвалою своего Господа и не проявляют высокомерия. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них воздаяние за то, что они совершали. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون Неужели верующий подобен нечестивцу? Не равны они. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا نزلا بما كانوا يعملون Для тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, сады пристанища станут угощением за то, что они совершили.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 ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون Но помимо величайших мучений мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения, чтобы они могли вернуться на прямой путь. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون Кто может быть несправедливее того, кому напомнили об аятах его Господа, после чего он отвернулся от них? Воистину, мы отомстим грешникам. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل Мы даровали Мусе Писание, и не сомневайся во встрече с ним, во встрече с Мусой или встрече Мусы с Аллахом. Мы сделали его, Писание, верным руководством для сынов Исраила. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения. В день воскресения твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون Неужели их не привело на прямой путь то, что мы погубили до них столько поколений, по жилищам которых они ходят? Воистину, в этом есть знамение.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 Неужели они не видят этого? Они говорят, когда же свершится этот суд, если вы говорите правду? قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون Скажи, в день суда неверующим не принесет пользы их вера, и они не получат отсрочки. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون отвернись от них и подожди, ведь они тоже ждут».